Egunon eh, guzti hori Ongi etorriak berrion saiora berriozar irratira Asteazkena eta urtarrilak hogeita bosten ditu gaurko honetan. Eh, gaurko honetan eh, hainbat kontu aipatuko ditugu berrion saioan. Eh, besteak beste ba, edabidez eta euskarazko ezkuntzaz hitz eginen dugu alde batetik. E, olaia goini euskara zinegotzia hementxe izanen dugu gure estudioetan de ereduaz eta aurren matrikulazio Radio Kampainaz aritzeko. Eta horrez aparte albiste triste baten e, inguruan ere arituko gara, izan ere e, basaburu eta ultzamako e, esan errean e, irratiak agur esan zigun aurrekoan, eta horretaz guziaz mintzatuko gara ba, bertako arduradunekin. zero graduko temperatura, orain bertan berrio zarren, hotza, baina hori bai zerua oskarbi, eta badirudi gaur egunean zehar asko jota amar graduko temperatura izanen dugula, beraz, egun freskoa, egun hotza, eta datozen egunetan ere, ba, antzekoa, bueno, ostegunetan, ostegunean behintzat bai, e, graduko temperatura gehienez, eta zerua oskarbi, baina ostiralerako euria a, ah, iragartzen digute bederatzi graduko temperatura maksimoekin eta 0 azpitik bi graduko minimoekin. Thank <laughs> beraz e, ez mugitu oraintxe hasiko gara eta eta beti bezala albistegia izanen dugu gure lemiziko minutuetan Iruñerriko zein berriozarko berri nagusiekin. esan bezala, albistegia izanen dugu datozen minutuetan, lehenbizi iruñerriko albisteak aipatuko ditugu, dinamobel enpresak azkoien eta berri hobeitin dituen lantegietatik larogeita mairu behargin kaleratzeko espedientea aurkeztu du. Larogeita mairu pertsona kalean gelitu litezke, hemendik gutxira, dinamobel enpresak lan erregulazio espedientea aurkeztu baitie, enpresa batzordeari eta Nafarroako gobernuko industria eta enplegu departamentuari. Bulego altzariak egiten dituen enpresa honek lantokiak ditu azkoienen eta berrio behitin eta hoietatik largoita mairu langile kaleratzeaz gain gainontzeko lantaldearen erregulazioa ere planteatzen dute enpresa buruek. Hau da, erregulazio honek eh, langile guztiei eraginen lieken eurri batean zeinbestean jubilazio partziala dutenei izan ezik. Zehazki, irurogei kaleratzea aurre ikusten ditu enpresak azkoienen berriundalarogeita bi behargin dituen lantokian eta hogeita mairu kaleratze berriz berri bertan geita bat pertsonek lan egiten dutela. Azkoiengo gainontzeko langileentzat enpresak proposatzen du hogeita zortzi eguneko soldatarik gabeko lanuztea, eta hogeita mabost egunekoa berri Ez da, enpresa honek alako neurriak hartzen dituen lehenengo aldia. Enpresa batzordeak manifestazioa deitu du, azkoienen izanen da peraltan, helduden larun batean, eguerdiko amabietan, eta herriko udalean amaitu. tu coda. Eta homizidio saioa egotzita gizon bat atzeman dute Iruñean, Iruñeko udaltzainek gizon bat atzeman zuten igandean homizidio saioa egotzita udaltzaingoak gaur jakinarazi duenez urte zarrietan pertsona bati botila batekin lepoan amabost sentimetroko ebakia egin zion alde zaharrean, Iruñeko alde zaharrean zirela atxilotua epailearen aurrera eman, eramanen dute hemendik utxira. Esta... Eh... Auzitegietan jarraituko dugu laurteko urteko kartzela zigorra ezarri baitiote Iruñean emakume bat harrapatu eta ies egin zuen auto gidariari auzitegiko epaile batek la urte eta erdiko espetxe zigorra jarri dio 2010ean bizikletan zijoan emakume bat harrapatu eta ies egin zuen auto gidari bati emakumea hil egintzen 2010 ko abuztuaren 29 an gertatu zen Iruinean Bustintxuri auzoan hain zuzen ere e, refena e, egoitza duen eh, tokiaren eh, aurrean epaileak bi urte eta erdiko zigorra zuhurtziarik ezagatik homizidio delitua egiteagatik jarri dio eta bi urtekoa emakumea ez laguntzeagatik. Orain autogidariak epaiari elegitea jartzeko aukera izanen du. berriozarko albisteak orain, otxailean zozkatuko da baratze ekologikoen esleipena. Otxailaren amairuan zehazki zabalduko da EPA baratze ekologikoa landu nahi duten berriozarko pertsona erroldatuek eskaera egin dezaten. Eskaera bakarre onartuko da familia unitate bakoitzeko. Izen ematea otxailaren hogeita lauan amaituko da eta berriozarko udalaren webguneko egoitza elektronikoan edo 0 amabi telefonoan eginen da. Interesa dutenek, Honako datu hauek eh, eman beharko dituzte izena bizenak erroldatze elbidea e, telefonoa eta hautatutako profilak. E, eh, onakoak dira profil hauek, pertsona erretiratuak, langabetuak, amazortzi eta hogeita urte bitarteko gazteak, pertsona minus baliatuak edota gainerakoak. Talde bakoitzari baratzeko puruko konkretu bat eh, egokituko zaio. Norberak profil bat baino gehiago aurketu, aurkeztu ahalko du eta beti hautatuko du gainerakoak. Lehen lau profiletako bat ere betetzen ez dutenak gainerakoak profilean soilik agertuko dira. Baratze ekologikoa esleitzeko zozketa otxailaren hogeita bederatzean eginen da, atxaldeko zazpietan kulturgunean hasieran lehenengo lau profiletako arteko zozketa urrenkera zehazteko zozketa eginen da, jarraian profil bakoitzekoak zozkatuko dira. Pertsona batek esleipena lortzen baldin badu profil edo talde batean ez du urrengo zozketetan parte hartuko. Zozkatuko den azkena gainerakoak taldea izanen da, bertan sartuko dira lehenengo lau profiletan esleipenik lortu gabekoak, eta hasi hasieratik talde horretan soilik izena emandakoek. aurrera eginen dugu berriozarko albisteekin udalak argitu du ez duela satorren kontrako jarduerarik egin. Azken egunetako zurru murruak direla eta berriozarko udalak bando bat kaleratu du argitzeko satorren kontrako jarduerarik ez duela egin. Izan ere, udalak produktu toksikoak erabiliz satorriak akabatzen saiatzen ari zela zioen zurru murrua asiazten edatzen eta produktu horiek zakurrentzako kaltegarriak izan zitezkela. Udalak zurru gezurtatzeaz gain du izurriak kontrolatzeko lanak baimendu enpresen bitartez egiten dituela eta beti ere osasun legeak zorrozki betez. Inork zalantzarik edo galderarik izanez gero telefono zenbaki bat ere luzatu dute. 6 lau bederatzi, iru 00 bederatzi 06. 6 lau bederatzi, iru 00 bederatzi 06. Eta gaur arreatxaldean udalaren osoko bilkura, 2000 eta urteko lehen osoko bilkura ginen du gaur berriozarko udal batzak, atxaleko sei terdietan izanen da, eta bertan ondoko gaiak jorretuko dira. Malde batetik ezkondu gabeko bikote egonkorren udal erregistroaren altolaketa eta funtzionamendua, herrian terrezak eta maiak lurzoru publikoan jartzea arautzen duen ordenantzaren aldaketa, lankidetza proiektuei diru laguntzak banatzeko proposamena, eta horrez gain bimoz mozio eztabaidatuko dira. Alde batetik, PSN taldeak aurkeztutako mozioa autonomia pertsonalaren sustapenerako eta mendekotasunaren prebentziorako legean ezagritako luzamendua ez aplikatzeko eskatuz, eta bestetik, hipoteka handela eta ukitutako taldeak aurkeztutakoa, zeinean, Espainiako gobernuari eskatzen zaion hipoteken erregulazioa aldatzea. Pertsona batek hipoteka ordaindu ezin badu, etxe bizitza bera ordainean eman nahal izatea eta modu horretan bankuarekin dituen zorreak kitatzea da plataforma honek eskatzen duena. Eta hitzaldi bati buruz hitzaginen dugu orain Nafarroako konkistari buruzko hitzaldian e, bihar izanen dena mila bosteun da hamabi eta hamabi Nafarroa bizirik ekimenak hitzaldia antolatu du biharko txaiak hogeita sei hitzordua atxaldeko zazpietan izanen da kulturgunean eta bertan ekimeneko bozera maile den Sergio Hiribarrenek Nafarroako erresumaren konkista gogoratzeaz gainera plataformaren aurkezpena eginen du mila bosteun eta amabian gertatutakoa gogor gogoratzeko beharrez aritu zen iribarren iraganasteko berrion saioan. Jaio zenean, ezen jaio ez inorren aurka egiteko, ez? Baizik eta, bueno, ez, beti ilunpean egon den historia hori, ez? Eta bestelako, ez, historia eta konkistan historiaren inguruko bestelako ikuspuntu bat, hori maigainera, gozuk esan duzun bezala, jendarteratzeko, ez? Mm -hmm. Ez dara, ezen jaio ere, ez? e, inorren aurka jotzeko, baizik eta, bueno, ez, bide propio bat egiteko, eta, bueno, hortan ari gara bide propio horretan, ez? Mm ere, pues, bueno, esan dudan bezala ere, eti, eta zuk esan duzun bezala, hildo ofizial horretik, Nafarroako historia eta konkistaren historia beti ilunpean egon da, ez? Eta ikusten ari gara ere, ez? Ja, 2000 eta da, eta Nafarroako gobernutik, eta pasen urtean sortu zuten e, batzorde ofizial kakotxen artean horretatik ere, ez dituzte ere, ez, gauza asko planteatzen, mm guk behintzat ere ekimenetik eta gure txikitasunetik, ez, herri mugimendutik jaioginen aldetik ere plantatzen ditugu, ez, pues, e, eh, plantatzen dugu, pues, mai, e, data proetxatu behar dela, konkistaren gaia maian jartzeko, ko, e, konkistaren inguran ez ez, mm eta guk ikusten dugu, Nafarroako gobernuak ente publiko batek hori bultzatu behar zuela, ez, mm -hmm. bultzatu behar zuela. Aurrera eginen eh, dugu, eh, gure albistegiarekin, elkarrekin abez, abez batzaren hogeita bosgarren urte urrena ipatuko dugu, larun batean hasiko baitira ospakizun ekimenak, mila bederatzireun da laro zazpian sortu zen elkar abez batza, berrogei pertsonek erantzun zioten deialdiari, eta Jose German Anton musika eskolako zuzendaria izan zen sustatzaile nagusia eta lehen zuzendaria. 2008an berriozarko musika elkartetik eh, banandu zen eta elkarrekin izena hartu zuen. Orain, sorriraren hogeita bosgarren eh, urte urrenean, abes batzak amaika ekimen antolatu ditu eta lehenbizikoa asteburu honetan bertan izanen da. Hala, heldu den eh, larun batean, arratsaldeko zazpietan, abes batza elkarretaratze bat eginen dute mendialdea eskolan. Bertan, ondoko abes batzek parte hartuko dute, berrio behitiko ametza, iruñeko medialuna, irurtzungo abes batza eta jakina berriozarko elkarrekin abes batza. Eta honekin amaitutzat emanen dugu beraz gure gaurko albistegia, oraintxe musika pixka bat entzunen dugu eta bere alaxe eh, itzuliko garan gure elkarrizketa tartearekin. eta lehen aipatu dugun bezala, e, eh, San Herrian irratia dugu izpide, gaur hemen berriozar irratian, atxekabean diz hartu genuen albistea, ba, gu ere irrati txikia izanagatik eta bueno, akaso hemengo langile edo kolaboratzaile batzuk ere ba, bertan lan egin e, izan genuelako, baina kontua da, ba, tristura handiz hartu genuela bere itxieraren e, berria eta in ere, ba hoietako ba, esan herrian irratia sustatzen lagundu zutenetako bat e, Txari Eleta lankide hoia dugu eta in ere ba telefonoz bestalde daukagu Txari, kaixo egunon zuri eta berriozako entzule guzioi. E, estimatzen dugu zure deia eta esan behar dut faltan sumatzen zaitugula hemen e, berri honen, eh? <laughs> bueno, bueno, joanen naiz, tarteka. <laughs> tarteka, marteka hemen bisita egitera, ez? <laughs> Bai, hori da. Dena den, bueno, gaur eh, beste gai bati buruz eh, hitz egin nahi genuen, ba, zuzen ere, ba, esan errean irratiaz, eta, bueno, ba, nola, e, bere emisioak eten behar izan dituen arazo ekonomikoengatik Nafarroako gobernuak, ba, diru laguntza gabe utzi dituelako Euskarazko edabideak, eta beraz, ba, ekonomikoki ezan izan dut, ezin izan dutelako aurrera egin. Zuk, txari, nola, nola hartu zenuen albistea? Bueno, ba, egia erranda, nik e, berria da albistea jaso nuenean, ez dakita ziren ez duen gehiagi sinisten, ez? Eh? Errantzi mm. itxi beharko zutela, eta seguraski ezin izanen zutela deus egin, ez duen gehiagi sinisten, maitanek deitu zidan arte parte hartzeko azkeneko solasaldian, eta mhm. orduan, ara joan nintzenean orduan konturatu nintzen, ez da, gertatzen ari zenaz, eta hor ba denetarik, ez, e, olako tristura bat, olako korapilo bat zabelean, ez, mm. atzera begira jarri ninduen albiste horrek, eta orduan baitare gogoratu nituen, ez da, nolako hasierak e, izan hmm. ziren, nola sortu genuen proiektua sekulako ilusioarekin, nola elkartu ginen hemen, nolako irrati bat, nolako proiektu bat egiteko, eta, bueno, eta nola sartu nintzen hor, ez da, ni irrati gintzen hor, sartu nintzen hori izan zen nire lehen dabiziko arramona eta horri esker nagoni nagoen tokian. Hori, eta, hori izan zen zure lehenbiziko lehen esperientzia kazetari moduan? Bai, bai, bai, hori izan zen. <laughs> Egiarran da, ni keznekin ezer irrati e, guk sortu genuen hori, proiektu hori, ba, euskera bultzatzeko batez ere, ez da hemen zonalde honetan ikusten genuen, ba, euskerazko komunikabide baten beharra, Eta hori mhm. dela eta sekulako ilusio egiten zigun olako zerbait martxan jartzea eta horregatik ez da ni orduan aekan nenbilen mhm. klaseak ematen eta tira ba, izan zen txiripa zartu <laughs> nintzela boiatzen genuen norbait zonaldekoa baina etzegoen inor ez genekien norri zantziteken ahotxari zergatik ezara sartzen bueno ba <laughs> beldur ematen zidan, zinik ezakite, zer, nola, eta azkenean sartu nintzen eta begira, ez da orain arte. Eta, e, e suposatzen dut, e, medio falta hori edo, bueno, diru falta hori, e, azkenean, gu, edabide txiki guztiek pairatzen dugun e, arazoa dela, ez? Eta, eta zuek ere, esan errean irratian hori pairatu izan duzuela, zuen <laughs> historia osoan, ez? Suposatzen dut, hasieran bai. ere bai. Bai, bai, bai, bai, beti da nik izan da arazo hori, ezta? da, eta zira zeratik eh, gainera proiektua sortu zenean, dirolaguntzak eskatu ziren udaletan, ez da, ba, udal guztietan, eta ezakit komentatu duzun, ez da ze udal sartzen diren hor, edo ze ere hartzen duen. Ez, ez dut, ez dut asieran aipatu, baina zuk, ba, e, zuk eta biok ustut e, memoriaz bai. bakigula, <laughs> karrerian esaten alditugula gula. udal guztiak. zitzaigun, ez da, Jon? <laughs> denak sartzea eta denak, denak gogoratu behar genituela. bai, <laughs> bueno, ea, ea denak aipatzen ditugun, e, baiarak dira, anue, basaburua, ultzama, odieta, atetz, imotz, Eta gero lantz. Eta lantz. Hori <laughs> Iai aztu zu eh? Ez, ez, ez, nola, nola aztu, lantz. <laughs> ez, ez, bagustiak hartzen ditu, ez da. Er, eremu oso oso zabala da, eta orduan mm -hmm. jo genuen laguntza eske eta tira, pues, batzuek ez dute diru gehiagirik, baina asmoa bai, eta zerbait bai, eta zera jaso genuen ez etza, uitzamako udalarena izan zen, ez da. Mm zamako udala gainera, ba, hemen dagoen indartsuena izan daiteke, ez mm. igualdetik ere, ba, aportazio gehien egin dezakena dela uste dut, eta orduan, bueno, ba, hori izan zen, ez dakit, ba, pizka bat, <laughs> tristea, ez, mm-hmm. berak ez laguntzea, berak eskatzen zuen hasiera ba, elebitan egitea, ba, etzegoen ados, euskerazko, e, komunikabidearekin, ba, erdera ere sartu nahi zuten, eta tira horre izan genuen gure ezta bai da, baina guk nahi genuena hori zen, ez da, euskerazko mm. edabide bat, euskera sustatzeko, euskera zabaltzeko, eta orduan, bueno, horrela galitu zen kontua, aseratik ez du lagundu, eta ez du inoiz lagundu izan, orduan hori alde batetik, eta mhm. gero, pues, konzejutara ere jotzen genuen, laguntza bila, konsejoetan ere batzuetan ez dago diru gehiegirik, tira ba, bai, hasieratik eh, ibili gara, ez? Ba hortik eta mendik eta bazkide kanpainarekin, da bueno, mm -hmm. bezala. Eta alor ekonomikoa pixkatxo bat alde batera utzitan, hola, gogoratzen dituzu lenbiziko programa, lenbiziko irratsai hoiek. <laughs> Ba. Ba, gierranda oso oso oroitzapen politak ditut. E, bueno, erran dizudan bezala, nik ez nuen inolako esperientziarik, eta orduan, Fermin Gartxitorena eta mm biok sartu ginen, Fermin Garzitorenak ere etzuen harremanik irratiarekin, eta orduan biok bidali gintuzten sorrosin irratira ikastera. Nork esanen luke gaur egun Fermin Garzitorena eta bai. txari eleta bezata, bezalako esatari, bueno, arituak eta, bai. eta ia, bueno, Euskal, Nafarroak Euskal kazetaritzan ezagunak zaretela. <laughs> eta gainera, Ferminek, Ferminek ere sekulako etorria dauka. Bai, bai, bai, bai, sekulakoa, sekulakoa, bat tira, ba, pentsazazu. Zorrozin irratira ikastera, bueno, eta izan zen oso oso polita, bueno, ba, ba, fermintxo zagutzen baldin maduzue. bueno, kriston, kriston irriak egin genituen, hor irratikoekin ere, ba, oso oso ongi pasa genuen, zoragarriak mhm. ziren haiek ere, bueno, izan zen oso oso polita, ez, azte bete, edo bi azte, bat izan ginen, eta gero ja, venga, gurera, ez, guri irratira. Mhm. Zuenera, eta hor, bueno, ba, programazio bat osatu bai, behar, bai. ez? Eta magazin bat zerotik hasi hasi behar. Hala da, hala da, ba, bai, eta ordua, bueno, ba, nik uste dut, eh, nahiko zera duina, lan duina egin genuela, mhm. genuen esperientziarekin, gainera, ba, kizu asirako proiektu horiek eh, retoak ere badirela, eta nik uste dut, torendik indar gehiago sartzen dela, ordu gehiago ere bai, nigo goratzen dut, ba, zen bat ordu sartzen genituela, bakizue, ba, ba, olako zerbait egiteko eta ilusioa duzunean eta ba, ordu pilo bat sartzen eta lan pilo bat eginez, ba, nik uste dut oso azira polita izan zela eta jendeak ere oso gustora hartzen zuen, deitzen zuten telefonoz, eta, mhm. bueno, zeuden akats teknikoekin ere, bak, <laughs> lakoak ere gertatzen bai, dira. Bai, bai, antena hori dela, eta mendira joatea, kotxez, <laughs> mendipuntara nio. Hori ezagutzen dugu, bai, urbiletik ezagutu ere, men berriozari bai. irratiaren astapenetan alakoak gertatu izan zaizkigulako, ez da? Bai, bai, <laughs> hori da, hori da. Gero... Alakoak gertatzen dira beti hasiera guztietan. Mhm. Baina, mm, oroitzapena, etortzen zaidan oroitzapena oso polita da, ez? Oso, zakit, ilusioz betetako proiektua zelako, eta guretzat ere, Bueno, alde batetik hori retoa eta ilusioa eta hori da batez ere mhm. etortzen zaidana. Mhm. bai, gero, bazuen beste ezaugarri bat, esan herrian irriatiak eta da basarean sartzen zela beste bi irriati batzuekin, aralar bai. eta beleixe e, irriatiarekin. E, nola sortu zen e, ba, ba, itzarmen o akordio edo elkarlan hori? Bai, ba hori hasi zen e, sortu zelako aurretik arrosa izeneko proiektua. Mm hori bai, Ipar Euskal Herrian. Hori da, Ipar mhm. Euskal Herrian, eta hor arrosan egiten zen Euskal Herria zuzenean jaialdia, mhm. eta hor barruan egiten ziren bilerak, ez da, Euskerazko komunikabideen bilerak, ba, pizka bat sare bat e, egin alizateko, eta hor parte hartzen hasi ginen. Orduan horre iparraldeko edabideak, hemengo edabideak, eta bueno, tira, edabide guztiak eta biltzen ginen, olako proiektu, aman komuneko proiektu bat egin alizateko eta horrela. Eta hor ikusi genuen, ba, haizu, eta zergatik ez dugu egiten hor, ez, zonalde horretan olako sare bat, sare txiki bat, eta hasi mm. ginen aztertzen pixka bat, ba, e, teknikoki ea aukerak ziren, Eta, bueno, ikusi genuen baietz, tekniko batzuekin eta komentatzen, ikusi genuen, bueno, ba, nola baite <laughs> moldatzen alginela, eta horrela sortu zen pizka bat. sartu nahi genuen ere leitzakoa, baina hori sartzeko... Ba, arazo teknikoak, ez? Hori da, arazo teknikoak ziren mm-hmm. eh, horre usten ez zutenak, ez? Bestela hori ere sartuko zen. Eta bueno, horrela, horrela sortu zen proiektua eta orain arte, ezta, mm -hmm. erran irratia desagertu arte, orain gelditu dira, umezurtz, ezta? E, eh, bai, dena dena, aipatu behar dugu, akaso ez dela desagertu, baizik eta, bueno, momentu zeten egin dituela emisioak, ez? Bai. Badirudi batzorde bat, eratu dela, eta... Bai, ala da. Eta naiz eta profesionalki ez egin, eh, akaso aurrera egin nahi dutela emisioekin, ezta? Bai, hori da asmoa, hori komentatzen da beti, ez da aurrera begira jarriko gara eta ea, ea berreskuratzen aldugun proiektu hori, ez da mm-hmm. joan den astelenean bertan izan zen batzar bat, eta ja dagoneko badago talde bat torlanean, ba, aukera posibleak eta aztertzen, ez ki egia erranda nola dagoen e, mm-hmm. egoera edo zer duten eskuartean, baina dena den e, niri burura etortzen zitzaidan berriozar irratia, begira. hor, <laughs> azkeneko solasaldian eta hitz egiten ari ginenean, eta bai, horrera begi, eta zakizet, berriozar irratia etorri zitzaidan, bueno, ba, irratiak ere funtzionatu zuelako urte batzuetan gero desagertu egin zen, baina mm-hmm. gero berreskuratu, berreskuratu egin dugu, alaxe da, bai. Eta begira, nola, ez da, ba, indarrarekin, parte hartze handiarekin, ilusioarekin, orduan, ban ikuste dut hemen ere, horrelako ilusioa jartzen baldin bada eta jendea pres baldin, bade, baldin badago eta ez dakit, hori berreskuratzen baldin bada, ba proiektua ere berreskuratzen aldela, ez? Orduan, mhm. bueno, ikusiko dugu zer gertatzen den. Bai, bai, esperantza, esperantza Jesus, esanen dut, bai. <laughs> itxaropena badago, <laughs> eta hori hori ez da sekula galtzen, eta gainera bertoko jendea ezagututa, eta sekulako gogoz, eta, bueno, ba, indar eh, zari direla jakinda, ba, seguruenik esan herrian irriatiaren ahotsa entzunen dugu etorkizunean. E, Txari eleta, estimatua dago? Bai, eskerrik asko zuei deitzagatik. Eta urrien gora arte, ia hemendik etortzen zan, e, bai, e, e egunen batean. Eramanen ditut pasta batzuk. E, <laughs> asko zobe orduan. <laughs> Mila txari. Zuei, agur. as a born hementxe dugu FMko ehun puntu berriozar irrratia entzuten ari zarete eta euskarazko edabideak eh, aipatu ditugu edabide batzuen egoera tamalgarria hoien artean bueno, ba, esan herrian irratiaren eh, itxiera eta baina euskarazko kontuekin jarraituko dugu euskararekin zerikusia duten kontuekin eta hoietako bat da ba, eh, de ereduko matrikulazioa eh, eta e, izan ere ba, matrikulazio kanpaina hemendik gutxira eh, hasiko da eta horretaz guztiaz hitz egiteko hemen estudioan daukagu Olaia Goñi euskara zinegotzia Kaixo Olaia egunon Kaixo egunon guztioi e, bueno, hori esan dut matrikulazio kanpaina hemendik gutxira hasiko da ez Bai, e, otxaiaren zeian hasiko da. matrikulazio kanpaina, eskolatze kanpaina, bai, de ereduan eta bai beste ereduetan ere, ez? Bai, bai, gainontzeko mm-hmm. ereduetan ere, baina, bueno, guk gaur indarri egina izan dugu de e, eredu horretan, eta zu, ba, Euskara zinegotzia zaren aldetik ere, e, suposatzen dut, deialdia egina izanen duzula, ez? E, ba, e, izen ematera eta eta seme alabak de ereduan e, matrikulatzera. Bai, noski baietz, e, bueno, ba, udaletxetik, bai, Euskara zerbitzutik, ba, prestatu dugu e, eskolatze kanpainari begira, ez, ba da ereduari bultzada potente bat emateko, se bueno, ba e, udaletxeak hartu duen konpromesua euskararekiko argia izan da e, gehiagotan eta nola esetz, ba honetan ere ere bai, eskolatze mm kanpainarekin. Mm Uste dugu ba bueno, guztio bezala, de eredua elebitasuna ziurtatzen duen eredu bakarra da Nafarroan, eta beraz euskarazko irakaskuntza ba, ba bultzatu nahi dugu. E, aipatu nahi nuke ere, ba, ze garrantzitsua den bizkat moduan, ez? Komunitatea osatzea. Azkenean, ba, berriozarren euskera sustatzeko tresna garrantzitsuretako bat irakaskuntza da, ez? Hemen berriozarra euskalduntzearen bidean edo, ba, garrantzi berese hartzen du, hartzen du eskolatzea. Ze, mhm. Gure txikitsuek izango dira gure etorkizuna, ez? Orduan, ba, euskara komunitatea berriozarren sortu nahi badugu, ba, ba, deredua aurrera aurrera bultzatu behar dugu, ez? Mm -hmm. Eta gainera ba Berriozarren aukera hori badago, e, suerte daukagu, ez beste herri batzuetan bezala, ez? Daukatela arazo pilo bat eh, euskarako irakaskuntza aurrera ateratzeko, hemen badugu gainera urtenia <clears throat> ikastetxe bakarra, ez? E, eredua bultzatzen duenak edo mm irakasten duenak, bendialdea mm bi eta ba horren aldeko kanpaina berezia edo bultzada eman nahi diogu ba hori esaten du nuen moduan berriozarren euskaldun komunitatea sortzeko ez edo mm -hmm. bueno sortua badago hori da hori esan behar <laughs> nizun bai, ez sustatzeko ba etorkizunerako hemen eh, berriozarren mm, beste herri batzuetan agian ez ez horren beste baina hemen badugu eh, euskal iztunen komunitate nik esanen nuke sendoa dela ez dakit nola ikusten duzun e, bai bai bai bueno hemen ez dago gure teknikaria rosa baino bera ari galdetuz gero, ba dugu fitxategi bat, non horre Euskaldunak eta sasi Euskalduna dauden, eta, eta bai Euskaldun pilo ditugu berrio zaharren, eta gainera ba, bueno, e, ekintza askoetan partatzen dutenak, bai kulturalki, bai mintzakide ere sortu dira talde mhm. batzuk hemen berrio eta, bueno, pues, badira ekintza ezberdinak. Horren isla da izango da, otxaiaren lauean egingo dugun festa izugarria ere, bai, ez? Mhm. Aurrendako zuzendua dagoena, baina nik uste dut, aurrez aparte familian disfrutatzeko festa txiki bat antolatuko dugu, mm -hmm. irrien lagunekin eta bueno, polikirolegian. Eta hori ikusiko da oso ongi, ba, ba zenbat jende Euskalduna eta Euskaren aldekoa daukagun berriozarri. Mm -hmm. Pirritxe eta porriotxen lagunak izan dira, Be, berriozarrera hurbilduko direnak, zukongi esan bezala, otxailaren lauean, e, eh, atxaleko bostetan, kiroldegian, mm -hmm. eta aipatu beharria dugu gainera, e, txartelak doainik izan arren, ba, gombidapenak jaso behar direla, ezta? E, bai, e, udaletxeak antolatutako dako zera honetan, bueno, ba, txartelak doainik izango dira, baino bizkat kontrolatzeko aforoa edo ba, hartu behar dituzue txartelak. Eta datak dira, ba, eh, datorren urtarriaren hogeita marren eta hogeita amaikan, mhm. arratsaldean, mm -hmm. bostetatik esortzietara, eh, berriozarko musika eskolan edo eta kiroldegian hartzen aldituzue txartelak. Mm Dena den, soberan daude, edo banatu gabe geratzen diren txartelak ere, egongo dira, ba, egun horretan, horretan Ikuskizuna hasi baino lehen ordu, eta, ordu erdi baldenago egongo dira hor ba, banatzeko ere bai, norbait pues azkeneko momentura arte itxuten baldin badu, <laughs> agian izango berri aukera. Hori ez? <laughs> Bai, bai, bai. <laughs> eta hor, eh, aukera emanen digu, bueno, ba, eh, aurrekin kantatzeaz eta dantzatzeaz gain, ba, ikusteko zenolako eh, komunitatea daukagun, ez? Mm -hmm. ez bakarrik e, euskaldunena, baizik eta e, euskaltzalena eta semealabak ba, euskaraz ezi nahi dituztenen e, komunitatea, izan izan hori ez dakit e, azterketa eh, egin duzuen eta badakizuen ba azizdoan edo edo gorantz berantzoan e, eh, hori ba, ba, se, gurasoak erdaldunak izan da ba euskaraz matrikulatu nahi dituztenak Bai bueno nik erreflexo txiki bat egin dut eta bai ikusten dudala bi gauza esberdin alde batetik euskaltzale heldu euskaltzale asko gero ta gehiago animatzen direla euskara ikasteri eskasteari eta bueno, e, froga argia da ba udaletxeak e, <clears throat> eskaintzen dituen bekak, euskara ikasteko bekak, beti agortzen direla eta gero eta jende gehiago aurkezten duela, ez? Eta hori oso positiboa ikusten dugu. Eta bestetik ere, ba, bueno, jadanik urte pilo bat, euskara euskarazko irakaskuntza publikoa, bai berri bai iruñi herrian, mm -hmm. eta orduan abaritzen da pilo bat, gero eta guraso euskaldun gehiago daudela erli berean, ez? Hasiera batean, ba, duela hogeita bost urte edo, ba, ba, euskarazko baziren gura bat, bultzatu zutenak e, de eredua publikoa, ez? Eta orduan hor baziren ba, guraso bat gehiengoak eh, erdaldunak, ez? Mm -hmm. e, bueno, zen baldin bazen agia, <laughs> baina orokorrean jendea, ba, hori, sortu nahi zutenak komunitatea, ez? Eh, bai. eta gaur egun ikustu komunitate hori, bos, ja da, sortua dagoela, ze guraso asko bia euskalduna gara, eta hori klaseetan nabaritzen da, eta eta polita, ez? Ematen du du zeia ziurtatzen dizu ba kontinuitate bat horrekin, ez? Eta geroz eta gehiago eta gainera, ba bueno, e, beste beste helburu bat ere edo beste aurten planteatu dugun kanpaina honekin izan da ba, atzerritar asko ditugu gure artean, ez, etorkin asko mhm. ditugu gure artean, eta bereziki berri osarren, eta askotan, ba, ez, ez dakite, edo saia da, aiei aiegatzea, edo euskerare bere ganatzea, edo beraiena dela, edo nahi izan ez gero, beraien, beraiena izan daitekela ere euskera, ba, ba hori trasladatu nahi genuke, ez, arduan, bueno, bas, lan berezi bat ere saietu gara egiten, ba, ba komunitate hauekin, ez, komunitate ezberdinak dira berri osarren, eta, bueno, behintzat, jakin ezatela zer den e, euskera hizkuntza bat e, izatea aparte, mm ba, mhm. gure identitatea eta gure kulturaren e, seinale polita eta ba, bueno, gure kutsua eta hemen bizi direnez, ba, bueno, nahi izan ez gero, beraien eskuetan ere izaten aldela eta parte arte partu aldezatela, ez, mm komunitate horretan. Gero, lehen aipatu duzu, e, mendialdea bi eskola propioa badagukala orain mm -hmm. de ereduak, eta ezakitze onura ekarri, dio Euskarazko hezkuntzari orain eh, zentro propio bat edukitzeak bueno, ba, ni ama bezala bizi izan dut, ez, gehien bat, baina nik uste dut, ba, onura desente karri dituela. Alde batetik, ba, e, eskubide linguistikoak bermatzeko, ez, aurren eskubide linguistikoak bermatzeko modu oberena bai dela, ez, ez da, mm. ez euskara ikastea, baizik eta euskaran ikastea eta euskaraz bizitzea, eta orduan eskuntza komunitatean den eskola baten barrenean euskaraz bizitzeko, ba, Mm, bueno, hori albidetzeko biderik egokiena euskera propizatea da. Mm Bai, jantokian, hostaldietan edo momentu orotan euskera bitzeko aukera hori izatea, eh? hori bai da. Gero kalean bai dugu, ba, bueno, bus, e, e, errealitatea ere, ez? ez da guztiz euskalduna den herri bat, eta orduan gehiengoa ba, erdera topatzen dugu leku guztetatik, orduan e, eskola osoa, ba, ba, euskera bermatzea eta Euskaraz bizitzea, pues oso nuragarria da. Mhm. Baita ere, ba, ba administrazioan edo inkluso eskola kontxilloan adibidez, ni, bueno, pues suerta daukat, eta bi eskola kontxilloetan nago, eskuntzako zinegotzia nahi ere bai, eta orduan, mendialdeako bi eskola kontxilloan adibidez, beti euskara ziaten dira. Mm -hmm. Euneko eunean, eta hori ere, ba, bueno, pues horren bizitzaren barruenean ere, ba, beste puntazo bada, ez? Mm -hmm. Elena, aipatu duzu ere, e, bueno, bade eredua dela e, Euskararen ikaskuntza benetan bermatzen duen eredu bakarra. E, diotzeren, e, jende askok pentsatzen du, bueno, ba, aurrak matrikulatuko ditut, akaso A eredu batean edo, edo til A eredu batean, ba, ingelesa ere ikas dezaten, baina e, argi utzi behar da mm, D ereduan bermatzen dela hori guztia eta gainera euskara e, ongi ikasten dela, ezta? Mm Bai, gauza da e, nahien arabera eta eta aukeren arabera, ez? Aukerak hor daude mai gainean eta argi izan behar dugu zer nahi dugun eta horren arabera aukeraketa egin. Nik ez dut, bueno, ba, e, til eredua edo a eredua beste eredu batzu dira non ingelesa ikasten den ere bai eta bueno, pues ni momentuz nahiko berria denez ere bai, e, bueno, ni pertsonalki dudan jartzen du pixka bat horren funtzionamendu, baina aukera badago gai, gainean eta eta familiaren nahia ingelesa ikastea baldin bada, ba orduka aukera ona, ez? Euskararen kontuarekin berez, esan dugun bezala euskara ez da bakarrik Bueno, ez da bakarrik hizkuntza bat eta eh, hizkuntza aparte kultura ere badago, de ereduak hori jasotzen du. A ereduan ez du hori jasotzen. Eta eredua da euskara ikastea, ba, e, e asignatura bezala edo moduan, ez? Mhm. Nik ez dut eh, inolaz ere dudan jarriko ba, ikasten dutela eta, bueno, pues, e, euskararekin kontaktuan daudela, ez? Baino e, euskara, osea, hizkuntza hori e, petu-petuan hitz egin alitzateko edo gero bizitzan euskaraz moldatzeko, lan egiteko eta bermatzen duen e, eredu bakarra da eredua da, duari gabe, ez? Inolas ere, bueno, ni ingelesa ikasi dute nire garaien ez zegoen tila eta irakasgai moduan geneukan, ikasgai bezala, Eta, bueno, zerbait moldatzen naiz, ba, badokat kontaktu bat ingelearekin, nik ez naiz gai e, eh, ingelea egiteko, ez? Mm Orduan hori da, pixka bat aereduak eskintzen duena. Ez dago gaizki, segun eta ze aukera nahi dituzu, baina euskeraz bizitzea nahi baldin baduzu, eta euskera manejatu, eta euskalduna izateko, ba, de eredua da, bermatzen duen makarra e, euskera eta aldiberen elebitasuna nik uste mm -hmm. dut, ez? Elebitasuna ziurtatzen duen eredu bakarra eta konprobatua dagoena ba, aintzineragatik eta ez dakizen bat urteetan bos, ja, martxan dagoelako eredua eta hala, mm demostratu izan da, bai, hori, Hori frogatu izan da eta bai. gainera e, urtero, urtero ikusten da ba, gero e, de ereduko ikastetxeetatik ateatzen diren aurrek e, ba, normalean ba, nota honak ateatzen dituzelako selektibitatean eta hain zuzen hori eh, ba lehen zeuden eh ezakite euskaraz nola eh, izan litzateke baina lehenda urbana edo delako hoiek bai, eh, bai. <laughs> deus estatu egin direla ez urten poderioz bai nik uste du bai ez hori bizi izan dugu eta bueno pues e, urteak pasala diozun bezala hori demostratu da eta eta hori ez da horrela ez justo kontrakoa elebitasuna ziurtatzen du ereduak eta bai erdera bai euskera osotasun batean e, ikasten dira mm? eta bueno, ba, ingelera bai, baita ere ikasten da ikasgai moduan ba, beste hizkuntza bat bezala, ez? Mm Ederki eta bueno, ezakite eh, gehiago jakin nahi duenak edo oraindik e, ba, zalantzan egon daitekeen eh, gurasoren bat baldin badago gure entzuleen artean, e, bueno, nik dudan jartzen dut zeren, bueno, saio hau euskara zentzuten ari baldin badira, ba euskararen bai. aldeko jarriera <laughs> izanen dute, baina e, norbait ba alako zalantzaren bat baldin badu edo e, bueno, ba, nora jo dezake edo zer zer egin dezake. Ba, begira, dudari gabe udaletxeko euskara zerbitzura joan daiteke zuzenean, baita mendialdea bi ikastetxeko ba, ate irekietara joate ere e, gombida pena luzatzen dira, zer eta esan duzun bezala gure entzuleak orain euskaldunak izango dira edo ulertzenari direnak, eta bueno, nik bai e, pixka bat e, argi utzi nahiko nuke, ba, ze garrantzitsua den e, berriozaren ikastea ere bai, ez, e, gure euskera. Eta bueno, bueno, baita jakin, jakitea egun hauetan, eh, gaur eta bihar arratsaldean ba, familia guztiak etorriko dira kultur, familia guztiak esan nahi dut matrikula egin behar duten familia guztiak berri zerren erroldatuak, konbidatu ditugu puzle, puzletxo bat osatzera kulturgunean, ez? Mhm. Jarri dugu alako mural handi bat, eta hor ba, e, familia bakoitza badu puzle zati bat eta guztion artean mural, euskararen mural bat edo irrien lagunen mural bat eh, ah. egin nahi dugu. Ostrialean orduan bostetan, Deitu ditugu berriro ere guraso edo familia horiek oparitxo bat jasotzera euskara zerbitzutik, euskarazko ba, nini txikiei zuzendotako ba, bai musika edo ipuinak eta banatuko ditugu, eta gombidatu ditugu ba, gure mendialdea biko irakasle batzuk, ba, pixka bat lehenengo kontaktu hori izateko ere, eta askotan sortzen diren ba, dudak eta mm arazoak eta ba, ere, beraiek dira teknikariak, bidari dira praktikan jartzen dutenak ere du hau bai, eta orduan bereik zuzenean guk baino argiago utziko dute ba, nola lan egiteko modua eta eta mhm. hori, ez, orduan, aukera polita ere bada, ba, beste edo dudaren bat, edo gerturatu nahi baldin badu, ba, han egongo gara. Mm ederki, e, beraz, aukera izanen da, datozen egunetan, eta, bueno, ba, norbaitek e, itzordua aztu egiten baldin badu ere, badu hor e, Euskara bai, zerbitzua, hor bai. oro, <laughs> e, bai. prest, ba, bere, zalantzak e, argitzeko. E, Olaia goini, ba, ez dakit beste zeo zer bazen eukan aipatzeko? Bai, ni, bueno, besterik gabe, e, aipatu aipatu nuke ez dakite jendea entratu den edo ez, baino bueno, ba, eh, publizatu dugu, baino azkeneko osoko bilkuran nudeletxean ba, aprobatu genuen eh, Euskararen legea zela eta ba, mozio bat eh, Euskararen legearen kontra edo ez, ez ditulako bermatzen ba, Nafarra, Nafar guztion eskubide linguistikoak Euskararekiko. Eta hor, ba, oso eskutitza polita irakurri genuen, ba, mhm. lodosako aita baten eskutitza zuzen ere, ze herri beran herri askotan bizitzen diren egoera larriak pizka salatzeko eta agerian usteko, ez? Eta horrek iloduta ere, ba, gogoratu nahi ditut eta gombiatu nahi ditut ba, Euskaltzale guztiak ba, sartagudan ditutako SOS hori e, pixkat bultzatzeko, ez? Mm Nahiko egora larrian daudela uste dugu eta, eta bueno, txeiaren bostean, justo gure irrien laguna klarun batean, ba, horrengo gunean e, sartagudan elkartuko gara, espero dugu ba, gure berotasuna eta gure elkartasuna jasotzea eta eta bultzatu behar dugula, bereik ez dute gu suertea mhm. eta uste dut, ba, denak elkartuta eta denak batera ba, ba, lagundu behar ditugula dugula eta lortu behar dugula, ez, mhm. normalizazioa. Mm -hmm. Hori, igandean, otxeliak bost bai. sartagudan eginen den mm -hmm. e, festa SOS eh, bai. deialdi hori, ez? Hori da, hori da. Ederki eh, ba, olaia goini, estimatua dago, eskerrik asko etor, etorri izanagatik, eta sí. urrien arte. Bale, mila eskerri. Aio. Agur. So find your place How do I find words that do not condescend When she bore you before me. Cause she doesn't need a child, she needs a friend, a son. gogoratu beraz, otxalaren lauean, larun batarekin arratsaldeko bostetan, pirritx eta porrotxen lagunak berriozarren izanen direla, irrien lagunak kanta eta dantza e, ikuskizuna, berriozarko kiroldegian eta txartelak doainik izan arren jaso egin behar direla urtarrilaren hogeita mar eta hogeita maikan, bostetatik zortzietara berriozarko musika eskolan edo berriozarko kiroldegian kirol e, horrez gain e, dozein pertsonak eh, ba, matrikulazioarekin de ereduari buruz edo zalantzarik e, izan ez gero ba, Euskara zerbitzura dei dezakeela bederatzi lau sortzi iru 00 iru bost bederatzi telefono zenbakira. minutu bat eh, amarrietarako, gu agur esango dizuegu, agur esateko ordua iritsi zaigu, baina gogoratu ostiralean hemen izanen garela, goizeko bederatzietatik amarrietara, FM-ko eun puntu sortzian, ordur arte, txintxoak izan, eta ondo bizi, Aio!